Arratxaldeon, Euskal Herrateak eta Antxeta Herrateko entzule guztioi. Hortzaguna da, irailaren amalagoa eta Nafarroko asteko albisten errepasoa ginen dugu urrengo ordubetean. Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, lehenbizi, berako Ricardo Baroja eskolan aurtengo ikasturtean ezarriko duten proiektu berri baten inguruan solastuko gara. Uemarekin batera landutako proiektua da hau eta eskolako irakasle den estitxu pinatxok emanen dizkigu xetasun gehiago. Kultura zere harituko gara ondotik eta ez gara beratik joanen orduan ere, izan ere, irailaren hogeita iruan, bidaia musika ikuskizuna izanen da herrian. Honen inguruan ere, ikuskizunaren zuzendariarekin mintzatu gara Rene Zugarra Zugarramordirekin eta bera azaldu emanalde emanaldi honen nondik norakoak. Azkerik, kirolari tarte eginen diogu eta asteburari begira ditugun itzorduak aipatuko ditugu beraz. Hori guztia kontuan izanik eman die hasiera. Gaurko saioari baina aintzinetik Katalin eta Nenufarrak taldearen abesti bat entzungo dugu. bizitza behar da Ta zu Bestela ezaikoak Gehiegi galdu nuen Gehiegi galdu genuen Gehiegi galdu zetu Horengoak Hurriak amabi Amakurritu zitzaizkidak zitzaizun Euskia itxi zitzaizun tan nizu begiak e irek izan Urriak amabei Hamak urritu zitzaizkidan itxi zitzaizun Zubeiak ireki zait Zanizuk behiak ireki zait Bidasoaldeko informazioa goizean goizetik antxeta irratian. Seiak laur den gutitan hasi eta seiter erdiak arte, egun sentia Aimar Lopez erasunekin. Eta goizberri magazinaren ondoren, sortziak eta laur denetatik amarrak arte, goizean goizetik eta goizeko kafea koldo nausiarekin. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. Bueno, ba, gaur berara hurbilduko gara, hain zuzen ere berako Ricardo Baroja eskolara. Ikasturte hasi berri dute, eskolak ere e, hasi dira dagoeneko eta bueno, ba urten e, proiektu berri bat e, martxan jarriko dute berako eskola honetan ere. Uemarekin batera, ba, eskola komunitate osoko harremanak hobetzeko helburuarekin, Euskara ardatz hartuta, e, ba, denak eskolan komunitatearen parte sentitzeko proiektu berri bat aintzinera eramanen dute, eta horren inguruan, ba, gehiago jakiteko gaur estitxu pinatxon bertako irakaslearekin izanen gara, eta bueno, badagoaneko telefonoaren bertzealdean dugu, beraz, agurtuko dugu. Egunon, estitxu, zer moduz? Egunon, ederki kasturte berri hasi dugu eta gogotxu. <laughs> Bai, e, eh, pesatze dut, ba, oporren ondotik gogorra izan dela buelta ez, baina, bueno, ja martxan zaudete eta hori ere pozgarria da. Bai, iraila beti izaten da pixko maldan goti, lana <laughs> lan hau izaten delako, ja ikasleak ere ditugu, orduan, bai, bai, bai, ikasturte berriari eh, indartxu. Hori da, bueno, ikasturte berriek e, beti ekartze dituzte berritasunak eta zuen eskolan ere, bueno, ba, bertze gauzen artean, e, proiektu berri bat martxan jarriko duzue, aipatu dugu, ba, uemarekin batera eginen duzuela hau, eta, bueno, ba, batez ere helburua du, ez, e, denak e, eskolako partaide guztiak, aurrak, gurasoak, irakasleak, e, denak komunitate baten parte sentitzeko helburuarekin eginen duzuela hori, eta eta hori euskara ardatz hartuta, ez? E, bueno, asteko nahiko ganuke jakin, ba, nola hasi zen prozesu hau, e, UEMak duen e, proiektuetako bat da, ez? Eta ezakit nola jakin zenuten e, honen berri? Bai, hori da, UEMA, bueno, guain dela bizpair urte martxan jarritako proiektua da, e, zaldibin hasi eurek e, zaldibizko eskolan e, egin zuten e, proba, edo lemiziko aldiz jarri martxan hau, ikusi zuten edo beintzat familien e, erantzuna eta harrera gizona izan duten, valorazioa gizona egin zuten eta orduan e, zabaldu nahi izan duten zuten bertze leku batzuetara baitare. Orduan harremanetan jarri ziren bortziritako euskaraman komunitatearekin e, ja ikusten zuten aproposa e, ba, bortziritako eskolaren batian edo probatzeko edo martxan jartzeko, eta ba, teknikaria, euskara teknikaria gurekin jarri zen e, orduan kontaktuan, ba, iruitzen zitzaiolako bueno, ba, egokia, ez? gure eskolaren e, errealitatea kontutan hartuta. Mm -hmm. pentsatzen dut, bera ere aukeratu izan entzutela, edo, bueno, beran pentsatu izan entzutela, ba, bortzirietan, berak eh, agian atzerritik etorritako jende kopuru gehiago duelako, ez? E, hori izaten alda, ba, bueno, aukeratako bat, edo arrazoietako bat? Bai, hori da, bera da bortziritako herririk handina, e, baitare erdaldun kopuru gehien duena, eta, eta kanpotik etorritako ba, biztanle berri haunit e, dituna baitare ez, eta nik uste dut hori xe, ba, iru faktore horiek izan direla, ba, ba bueno ez, e, abia puntua, hemen martxan jartzeko proiektua. Hala ere, bueno, ba, aipatu behar dugu, bera, ba, bortzileetako herriak bezala behar dela, Euskarari eh, begira, eta, bueno, ba, Euskara ardatz e, hartzen dula, ez, e, proiektu honek, eta hortik abiatuta, ba, elburu duela denak komunitate bat sortzea, ez, eta denak parte hartzea eskolak e, zerikusia duen gaietan, eta, ez, hori da, ba, elburuetako bat. <laughs> bai, ala da. duk hemen, e, bueno, familia uniz ditugu eta eta randu da bezala familia txaren errealitatea edo egoera edo perfila, ez? Diferentia da, Euskaldun, gehienak Euskaldunak dire, bino baditugu baitare bertakoak diren e, erdaldunak edo Euskararik ez dutenak, Bino, badugu geroz eta gehiago baitare atzerretik heldu diren e, familiak, ez, baditugu. Orduan, e, ba, bueno, ba, nahiko genukena da, familia guzi horiek sentitzea baitare ikastetxearen parte direla, ez? Eh? Zeren haunitetan urtetan ikusi izan duguna izan da, bai e, guraso elkartetan partartzeko, edo e, eskola kontseiluaren parte izateko, edo dozin ekintzetan, bai, implikatzeko, e, guberrik direla, inauteri direla eta prestatuar direla gauzak, edo bestak, edo. E, Iruitzen zitzaigun, bertako euskaldunak e, implikatzen direla gehiago olakotan edo animatzen direla erraxago parte hartzera eta horiek, bueno, e, datu esanguratsua da, ez? E, mm -hmm. zaiguna da, igual e, eh, olakotan mm, ez dakit ba, euskaldunak igual bai sentitzen direla erraxago edo e, ba, komunitatearen parte direla, ez? Eta gainontzekoak batez ere batez ere igual atzerritik etorri direnak eta igual egokitzen ari direnak, bai, bai eskolara, bai hezkuntza sistemara <laughs> eta bai hemengo martxa ontara, ez? Ikusten genuna zen igual gehiago kostatzen zitzaiela ba, ba parte sentitza, ez? Taldearen parte sentitza. Eta hori da ekidin nahi duguna eta nahi duguna da denak sentitzea eh, ba, denon artean osatzen dugula, denok osatzen dugula eskola, eta, eta denak eh, gustora eta, eta bueno, ba, sentitzea honen parte garela, ez? Beraz, e, integraziorako proiektu bat ere bada, eta bueno, ba, horretarako aitzaki, bueno, aitzaki edo, eh, erranen dugu, e, hartzen dela Euskara. Hori da, hori da. Mhm. Eta, bueno, ba, elburu hauek lortzeko edo, e, pensatzen dute ekintza batzuk ere eginen dituzuela, ba, urtean zehar edo proiektu hau aintzinera eramateko, zeintzuk izanen dire adibidez ba, ekintza horiek? Bai, guaz eginen, bueno, proiektu honen, e, ba, lendabiziko hartu eman horiek edo e, e, hortan hasi ginen ja joan den ikasturtean, e, irugarren iruilekoan, pixkoak programa izautzen eta e, bueno, ba, ba, aurtengo ikasturtean nola hasiko genuen e, erabakitzen eta eta zenbait e, mm, ja zen, bo, erabakiak hartzen, ez? Zaten uh forma ematen guziari, hasi ginen ja joan den urteko e, azken e, iruilekoan, Eta, eta, bueno, orain e, ikasturte hasiera erronkaz betia dugu. <laughs> e, Erran nahi dut, azken batian, honek ekarriko dun aldaketarik, haundina igual, izanen delako bilerak eh, egiteko dugun modua, ez? Mhm. Bilerak edo, e, bueno, komunikazioan, ez? Edo zuzen daritzatik, familiei elarazten dizkiegun, oharrak egiteko moduan, edo familiek e, ba, euren artean dituzten e, guraso elkartaren bidez edo edo edo mm, gela geletako gurasoen artean duten eh, komunikatzeko e, modua edo pixkot e, aldatuko da, ez? Orduan e, ikastorta zieran guraso bilerak izaten ditugunez, guraso bilera orokorrak ba, hori bino lehenago hasi behar dugu guk e, ikasten eta eta aurkezten nola eginen ditugun bilera horiek eta horregatik diot ba ikasturte hasiera hau ba nahiko potentea izanen dela e, aldaketako eskorra delako eta orduan ba, ba, bueno, ba, denek e, izautu behar dugulako edo jakin behar dugulako aldaketa izan behar dugulako aldaketa horren berri nola eginen ditugun gauzak eta eskatuko dugulako denen partetikan e, esfortzu bat, ez? Azken batian proiektu honen e, leloa edo da denek eman behar dugula zerbait dena ez galtzeko ez? Mhm. Orduan, segurazki, hasiera batian, e, eh, ba, bueno, ba, bilerak izango dira, arrabe xamarrak, edo kostako zaigu gehiago do, edo gutxixigo, eta igual bakarren batean, bakarren batean ez da eroso sentituko, mhm. baina, e, ba, bueno, frantzizio fase batean gaudelako, eta teknikoki ere eskatzen du lako, ba, ba, bueno, aldaketa, ez? Dino, nik uste dut, onerako izanen dela. E, honekin zerra nahi dut, bueno, orain eginen dugun ari gara, bueno, sortu genuen talde eragile bat, eskolan, talde eragile hortan gaude zuzendaritzakoak daritzakoak e, irakasle batzuk eta, eta gurasoak, eta udala baita ere, mhm. orduan, bueno, eta eurek, e, ba, bortziritako euskaraman komunitateko teknikaria eta uemako teknikaria. Orduan, talde eragilean ematen diogu forma eta hartzen ditugu erabaziak, eta e, ondotik antokatzen dena da, pixkoat e, klaustraria orkestea, ja pasaden urtean egin genuen, baina ikasturte arreti klaustroan ere aldaketak egoten dire, eta orduan, ba bueno, ez da gaizki pixkoat berriro errepikatza, ez, pixkoat proiektuaren marko teorikoa zein den. Eta e, ondotikan eginen dugu aurkezten orokor bat, e, eskola komunitate guziari zabaldu agonen dena, hori eginen dugu herriko kulturretxean, mhm. eta ja, bilera horretarako ja, e, itzulpen gintza sistema do martxan jarriko dugu. Mm. Orduan, honen helburua zein da, edo honen abia puntua zein da, bueno, em, erabiliko dugun sistema izango da, xuxurlariaren sistema, eta eh hauzko azalpenak edo eman dituen pertsonak Euskara utxean eginen du. Uh mhm. -huh. Binon, eh, egongo pertsonaren bat Euskara ulertzen ez duna eta gaztelania bai, eh xuxurlari bat izanen du onduan dena itzultzen ariko dena bai. hori persona bakarra egonen balitz, bai, mm. euskararik ez duna. Egongo balira persona gehiago, bai, erabiliko dugu Telegram aplikazioa. Telegramek badulako e, modua, e, bueno, xuxurlari lana edo itzultzaile lana eginen duen horrek, eh, baulako mm, kanal bat edo difusio kanal bat balitz bezala, kanal bat sortu, kanal horretatik solas egingo luke gaztelaniak, eta nahi duten pertsona guzik konektatu alko dire kanal horretara eta euren aurikularretatik abitu, ba, an, aurrez aurre Euskaraz ari den e, pertsona hori erraten ari dena, bino, berak adituko du, xuxurlaiaren ahotsa, e, gaztelaniazko itzulpena eginez. Hai, hori izango litzake aurrez aurreko bileretan e, erabiliko dugun sistema. Orduan, guraso bilerak egiteko ere, sistema hori erabiliko dugu eta nahi duguna da ba gurasoek eh ba bueno mm, jakitia, ez? Nola e, ze aldaketa emanen den eta horretarako, ba bilera horretarako izan e, irailaren 21an izanen duguna ba ja erabiliko dugu, ja jarriko dugu e, sistema hori edo estrategia hori martxan. Eh Eta ondotikan ere, bueno, horrendikan erabakiak e, hartzeko ditugu, baino baitare telegram eh, badu bertze, bere aukeren artean badu bertze bat, baina idatzizko mezuetarako, e, ba, pixkoat erraztu aldiguna guri lana, e, ba, guk euskara hutxean, e, ba, ez dakite demagun, e, familietara bidali behar ditugun e, oharroiek, ez? Gaur egun elebitan idazten ditugu ohar guztiak mhm. eta familiek eleiz jasotzen dituzte. Orduan eginen genukena kaso hontan da zuzendaritzatik e, idatzeko genuke oharra euskara hutsean eta E, bueno, artzaileak edo e, telegram instalatua ben edo konfiguratua duen hizkuntza horren e, arabera irakurriko du ba, bertze izkuntza batean e, erran nahi dut. E, familia hori e, e, bertakoa da baina ben, espada euskalduna, ba, berak aukera izanen du, nahi izan ezkero, guk beharitako mezu hori automatikoki gaztelaneaz ikusteko. Edo baldi bada familia bat, moldabiatik etorri dena, edo ungariatik etorri dena, edo, ba, ditugulako ba, beran familia desente Europa ekialditik etorritakoak, bai. e, ba, aukera izan du, berak aplikazioa, e, konfigurata baldin badu, ba, ba ez dakit, e, ba, edo ukranieraz, edo dena delakoa, e, ba, testu hori, guk bidalitako testu hori bera, automatikoki berari agertuko zaio bere izkuntzan. Mm Ordan horrek ere, ez du bakarrikan itzulpen egiten gaztelaniara, baizik eta ja, bertze hizkuntza batzuetara ere, zeren mhm. gaur egun, e, kanpotikan, atzerritikan etorri zaizkigun familien artean, oraindik ez daukagu, e, inor gaztelania ulertzen ez duenik, -hmm. Bino, niru zaiguna da, mm, edo momentutan gertatzen altzaigula, jetea familia bat eskolara, ez dakina ez euskaraz eta ez dara gazterania. Eh? Mm -hmm. Eta ordan honek ematen du aukera, bertze dozein hizkuntzatara ba, bueno, edo bertze dozein izkuntzatan irakurtzeko guk bidalitako barrak. Ordan, bueno, badakit gauza uniz direla, binean <laughs> hori da, ba, bueno, orokorrian aurten martxan jarri nahi ditugun aldaketak. Mm -hmm ba aditu duguenez, e eh, proiektu berritzailea da, teknologiare bertan dago, ez? Tartean Eta, bai. bueno, ba, <laughs> bai, aipatu duzun bezala, ikasturte hasiera potentea izanen duzu, eh, hau dena martxan jartzeko. Baina, bueno, e, positiboa izan da, e, hau pensatzen dut e, ongi joanen dela, eta familientzat eta zuen, ba, aipatu duguna, ez, e, eskola komunitatearen ere agitz positiboa izanen dela. Honen bukaeran, pensatzen dut urte bukaeran eta oraindik gelditzen da, ez, hasi bertzerik ez dugu egin, <laughs> bino, pensatzen dut balorazio bat ere eginen duzuela, eta e, horre horren arira, edo bertan ikusitakoarekin ere, e, eh, zakit espero duzuen proiektu hau ba, epe luzera ere martxan segitzea. Bai, azkenan hau izanen da, bueno, e, probatzen joatea ez, eta ikuste zer funtzionatzen duen, zerk ez, e, jendiaren erantzuna nolakoa den, balorazia nolakoa den, erran bizon bezala gu animatu ginen ontan sartzen ikusi genulako martxan jarritako gainontzeko herritan egindako balorazioa, izugarri ona zela eta familiak agitz konten zeudela. Mhm. Beraz, em, horretik animatu ginen. ikusten baldin badugu hemen ere funtzionatzen dula eta honekin segiko dugu. Bai. E, ikusiko badenu, ba, joan bar dugula egokitzen edo aldaketak egiten edo, bueno, azkenean... Eh, proiektua hau da, uemak aurkezten diguna, binon eurek ere, claro, herria unitzetan ari dire lanean, eta egokitzen dire herri bakoitzaren errealitatera, eta, mhm. eta eskola bakoitzaren errealitate hortara, ez? E, ba, e, herri guztiak, eta eskola guztiak ezkarelako berdinak, eta familia guztiak ezkarelako berdinak. Mhm, Orduan, e, bueno, joanen gara ba, ba pausuak en, txikinak emanek, eta, eta ere ikusten, ikusten zer funtzionatzen duen, zer ez, bino, bueno, gu abitze gogotxu gaude, ilusionatua gaude, iruitzen zaigu zukerran bezala honek eh, onura ondilak ekarriko ditula, ikusten genulako azken batean bilerak e, euskaraz egiten baldima ditugu, e, eh, euskaldunak ez direnak e, erdila ez dute ulertzen, mm -hmm. e, egiten baldin badugu bileren iraupena bikoizten da, bai. eta, eta gainera Euskaldunek abitxu behar dute informazio guzila bi aldiz. Hmm. Orduan, e, gaur egon dugun bilerak egiteko sistemakin inorrez dago eroso. Ikusten dugu, mm <laughs> -hmm, bai. inorrez dagoela horrela. Orduan, guazen esfortzu bat egitera dene, ba, hori hobetzeko, ez? Eta, eta azken batean ere bai, e, azken batean eskola bat gara, eta hemen aurrekin lan egiten dugu, Euskararekiko jarrera, e, eta eta harremanak e, sustatze aldera pausoak ematen ari baldin bagara, ba hori ere e, aurrei transmitituko diegula gure e, jarrera eta gure ilusio eta gure gogua aurrek hori dena jasotzen dute eta beraz, ba, ba bueno, hori da ez, azkenian importatza iguna eta garrantzitsuena. Mhm. Hori da, ba, bai, e, Euskara eta hizkuntza gure hizkuntza bardatz hartuta e, bizikidetzarakore e, tresna izan daiteke proiektu hau eta hori noski beti onuragarria izanen da. E, hmm. bueno, ba, eskola e, osatzen duzuen e, guztientzat ere. Beraz, ba, bueno, ba, eskerrik asko estitxu hau dena kontatzeagatik, e, bueno, ba, sorte hon, eh, hasierak ez dira eh, beti errazak izaten, <laughs> baino ilusio zaudetela errandozu eta ilusioarekin bai, dena errazago egiten da eta seguru mm dena ongi ateratzen dela. Beraz, bueno, ba, mil esker eta izanen dugu zuen berri, pesatze dut ikasturte bukaeran, ba, balorazioa egiteko presegonen zaretela eta orduan solastuko gara berriz ere. Hori da, bueno, ba, ba, eskerrik asko zueri eta hemendik ba, Ba, bueno, ba, bai nahiko nuke animatu, nahiko nituzke animatu bertako gure familiak, ba, bueno, e, irailaren hogeita baten egin den dugun aurkezpen horretara hurbildu eta gainera hortzaindegi zerbitzua eta e, izanen dugu, gero merendutiki bat ere bai, orduan, ba, mm-hmm. bueno, e, pixko bat e, horrek ere laguntzen du lako harremanak <laughs> sustatzen, ba, egun garen, <laughs> eta, eta bueno, ba, mendikan animatu, e, azkenean denen mesedetarako izanen den proiektua delako, eta, eta ba, bueno, geroz eta jende gehiago egon, ba, emaitza hobia izanen delako. Hori da, ba, hortxe duzu ordua, irailaren nogeita batean erran duzu ez da? Bai, atxaldeko bortzetati zazpitara izanen da. berkin, ba, hortxe, hortxe duzu e, itzordua, ba, proiektu hau gehiago ezagutzeko, bertarik bertara gainera, eta edo zein zalantza ere galdetzeko, edo informazio askatzeko, eta hortxe utziko dugu. Ba, mil esker berriz ere estitxu. Hori da, bai, eskerrik asko zueri. Iruzteko urgentzian Neuaren baldus goiztiarrean Almoak badaki geografia berriaz Denbora pusken, denbora puskatuaz Denbora puskatuaz Sentitzen ari naiz Ez naiz irteten Ia bihotza bota dut Itzak idazten Zerik hartzen dizkiago itzak Ez bara ikusten Yeah. Goizeko kafearen ondotik. Espetu! Nora fakilaiz! Goizeko amarretatik amabitara, antxete irratian ez da etenik. Kantu eskaintzak eguneko aktualitatearen zertzeladak, baita askoz gehiago ere. Jakin nahi baduzu? Espetu iezaguzu. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. Bueno, ba, orain tarte honetan e, itzordu bat aipatuko dugu, zezki beran izanen dugun itzordu bat, irailaren hogeita iruan, arratsaldeko sortzietan, bidaia musika ikuskizuna ikusial izanen da, eta ditu noski, e, berako tokiona kiroldegian. Berako udalak eta berako kultur batzordeak antolatutako itzordua izanen da, Nafarroko gobernuaren laguntzarekin, eta bueno, ba, gaur, e, ontaz, pixkat gehiago jakiteko eta xehetasun gehiago edukitzeko, Rene Zugarra Mordi endaiako orkestraren zuzendariarekin, baita bidaia musika ikuskizun honetako zuzendariakein ere izanen gara, eta, bueno, badagoeneko telefonoaren bertzealdean dugu, kaixo Rene zer moduz? Ba, edarki, ongi, ongi, zu espero baita ere, ben urpien gaude, baina, bon, <laughs> Nafarron ez dakit nola hiltzen den, <laughs> bueno, kusiko dugu. Bai, hori da, pixkat gutxiago, e, eh, zaparra da inbortitzak ez ditugu izan, baina hala ere gure bai, euripean, espero dugu, ba, pixkat hobetzea ez, e, <laughs> euraldi hau. Bai. Bueno, ala ere honek ez digu eragotziko, eh, ontaz solasteko, ez, eh, musikaz solasteko, eta, bueno, ba, hori ere eh, ba, albiste hona da, ez, guretzat. Bai, bai. Ederki, bueno, aipatu dugu, e, irailaren hogeita iruan, bidaia musika ikuskizuna berara ailegatuko dela, eta, bueno, pensatzen dut, ba, azken aldi hontan lanean arituko zaretela ez haudena prestatzen. Bai, gai gauzak, eh, teknikoki gauzak asko prestaten, bai, zuzen, eta hor, kiroldegian elmontatuko eh, dugu, eta kirolegia da kirola egiteko, eta musika hori olako antzerki bat egiteko, bon, behar dugu teknikoki gauzak asko begiratu, eta, bueno, bera erritikia da ez talako, ez du bertu mauza eskatu eskerrezkuin, eta, bueno, haigira montatzen boiik gila lan askorekin, minio, bueno, aletzen gira. Mhm. bai, hori da, pensatzen dut gainera, bueno, eh, ikuskizun hau ibiltaria da ez, e, hainbat txokotan egonda dagoeneko, eta kontuan eduki beharko da, ba, zelekutan ere ez e, egin behar duzuen, ba, muntai guzti hori, klaro? Claro, eta hori, bueno, ja mutatu gu, ja, daian, baionan, eta ondarri biniman dugu, mhm. Baina, bako, leku, leku badu bere, zengono bere, berezi orduan behar dugu beti hor moldatu, eta gauzak hobetzeko eta akustikoki baita gauzak ere montatu, minu hori teknikoek montatzen dituzte behar den bezala, ja probak egin dugu, bueno, ongi ateratzen da, bero, bero, bain behar dugu hori, kiroldegi hori, eh, leku hori, ongi, ongi eman, jendearen zatalde batetik, eta gero ikuskuzina, ikuskizuna berden bezala emateko. Mhm, ederki. Bueno, e, bidaia izena du, musika ikuskizun honek, hori da bere izenburua, eta, bueno, ba, musikan zehar, historia, musikaren historian zehar ez, eginen zuen bidai bat izanen da, edo hori da ez, pixkot lotura? Lotura da e, eskola herriko historioa musikaz hori da. Mm hori azten gira lehen historiotik uh, eh, gaur arte. Eta mhm. bitartean mm hori bostatietan emana da, eh, minio bai. dena segitzen dute. Eta mm, zati batzu, mm, bat zati bakor, bakatza, bakotxa, badu bere, nesengu nuke lor, Olako oial ondi batian argazia bilatzen ditugu, lasen pixkat, jendia ba, badaki gutxi bera bera nora duen historioa. Mm -hmm. Zer, eta hori, hola, pasatzen mani madugu alde batetik bestera, pixka eta eh, publikoa ez, hori aldo ibitzeko, orduan, hau bat eta eh, bergen mula pixka zerbait forma izatu, hor, pantalla batean, hor, loako jalondi batean, eta hor, orduan, hori hasten da bostatian eta nahi da. Lehen mm -hmm. historioa, ja, lemisiko, ja, hor, leze batean gaude, erri, errito, la pixitola, nik uste dut hola izan zela, ez da minio ez bat isigur. <laughs> Ta gero, bigarren zatia da, ja, hermano eta arabiar periodua esango nuke. Da mhm. hor, eh, beste estiloa da, eta beste argazkiekin, beste argilekin, eta gero, irugarren zatia ja, ja da, hola, eh, gaztelar eta frantziako arresumak nora ibiltzen ziren borrokan hori Nafarroa pixka eta eh, eien egin aldera hartzeko, eta orduan hor da gure esango nuke historia gogorrena. Eta gero, laugarren zatian da, ja emeritziaren menderean, nola tradizioa onara irautzen zuzten ja emigrazioarekin, gero eh, baserretik eh, irira nola joaten ziren ja olako industrialiarekin eta orduan dena nola moldatu zen. Mhm. Eta, eta gero gudak, nora hor karlista, karlista gero zibilia eta bigarren munduko, bueno, lehen eta bigarren munduko gerlak ere, nola aldatu zuten bizkat uh, eh, gizartea. Eta gero, ba, bukatzeko, bosgarren zatian, jada gaurko eguneko musika. Mhm. eta hor gitarra elektrika eta dena sartzen da, eh? Osak, ja, bat, o, estilo guziako dia sartu bat. Eta hor, ja, esango nuke, ja, Euskal Herrien nola altzen den, nola modernizatu den, nola berritu den, eta azken momentuan kantuak hor eh, aurrak atratzen dute identide generazio berriaren esango ke irudia eta eien, eien, eien mhm. eskuan dute geroa. Hmm. Eberki, <clears throat> ba, bidai luze bat izanen da, musikarekin lagunta, eta ipatu duzu bezala ba, e, ikusleak pixkat e, girotzeko ez, e, hor badituzue prestatuak zenbat gauza, ba, tarteka ez, bostzati horiek e, lotzeko moduan, eta batetik bertzera ez, pasatzeko moduan. Gainera, bai. bueno, ba, musikari haunitzek parte hartuko dute, baitaren, beraz, ikuskizun handia da, e, irakurri alizan dugun bezala, ba, berreun bai. parte hartzaile baino gehiago, zarete ez, bai, ikuskizun bai, honetan. Bai, bai, bai. Hor, uh, orkesta, mm, esan um, gukein dartua beste musikarekin, etotzen ez eh, esto bizkaitik, nafarrotik, baita labatik eta gipuzkoatik. Mm -hmm. baita eparraletik gaina. Orduan, esan nuke horko Euskal Herriko <laughs> banda bai dala. Mhm. Gero, batxut, eh, badira bost uh, abesotzak, mm -hmm. bai. Ah, giltzarri. Gero, algortaga bizkaikik elduzaigu bihotzalai, mhm. gizon abez batza. Gero, gipuzkoatik elduzaigu iga, irungua eta eskifaia uh, eh, mist, bueno, abez mistoa. Mhm. Gero, baita iparreletik, uh, eh, tambotik, heldu zaigu arraga. Orduan hor badire ehunta eta berrogeita hamar abeslariak, berrogeita hamar mm, musikariak eta gero gehi bukatzean ja leno esan bezala etorriko da esto aur bat aurren abes batza bat egin espezialki beriziki e, eh, bidaiarentzat mhm. eta hoiek eh, dire la biaga berako labiaga biaga batik etortzen dira mm -hmm. Orduan, berreun minon gehiago izango gira hortau badan. Aha, ikuskizun handia, beraz. E, azken parte hartzaile horiek, ez, berako labiak ikastolako abes batzako ba, aurrak, zazki, horiek aldatu egiten diren, eh, segun eta zelekutan ematen, dutuen, ematen duzuen ikuskizuna? Bai, uh -huh. uh, nahi behar zuen, nahi nuen pixka eta nola zan leku leku bakotxetan, behaz, nahi nuen nuen, zer gaitik ez zite eien gain hartzen pixkat, horra hori zen, nik buk ez duatzen gira, hola jotzen dugu, jato migari baina, orduan, pensatu nuen, zer gaitik ez dugu, hor leku bakotxetan montatu, hmm. bergen hor, hor, abes batza bat montatu. Orduan, daien gauza beren dugu, bai honen baita, on jarri min baita, eta hemen ere, beran gauza bera egiten dugu, labiega laguntza egiteko. Hmm. Bueno, gainera, e, aipatu behar dugu, zuk eh, idatzi edo landu dituzula ez, e, zenbait partitura, musika partitura, ikuskizun honetan? Bai, nik mm-hmm. idatzi dut, uh, ora, guzia, mm, hori, bai. ora, bera, bi urte eterri lamutu da, hori bukatzea. Eta, bueno, lan asko izan zen, e, liburu asko, historioako liburu asko irakorri dut, eta hori behar noen, gauzak argi eta garbi izan buruan behar den bezala ongi dazteko. Hmm. Eta, bueno, haidi eta ateratu da, jende asko etorri da, arron konten, e, endaian bazide mila eta egun personak, baiona mila eta zortzi degun, ba, e, onjarri bint egun persona, osak, e, dena bete-beti izan, leporaino beti eh, leku guziek, eta mm -hmm. baita beran gauza bera <laughs> <laughs> berriz egin. <laughs> Noski, ba, valorazio positibo egiten duzu zuk, e, ba, egindako lan guzti honen fruitua ez, ba, ongi hartua izan delako egin leku eta bueno, ba, guk ere espero dugu beran ere horrela izatea aipatuko dugu, sarrerak dagoeneko salgai daudela, e, irailaren hogeita iruan ospatuko den ba, ikuskizun honetarako, E, beran, agara e, dendan izanen dira salgai, zazpi eurotan, baita lesakako teiletxea estankoan ere. Eta webune bat ere jarri dute, entradion.com webunean ere euska, e, eskuragarri daude sarrera hauek. Beraz, ba ere animatuko dugu hemendik, ba jende hurbiltzera eta ikuskizun ederrau hau ikustera, ba horrelako bidai luze bat egin alizanen delako bertan, e, isto, musikaren historiaren zehar eta bueno, ba, gure guztion, ez, historian zehar egiten aldena ere. Ezakit bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahi duzunzuk, Rene? Eh, begira, jendia alda etorri, begi itxita, eh, belarriak ongi iriki, espektakul, bueno, ikuskuzun handi, handi izango da, badute musika, badute irudia, badute argiak, badute argazkiak, badute espektakul, bueno, lako ikuskuzun handi izango da. Eta nik esaten dut jendiri, eta zaztoste, ez duzute, hola esango nuke, ez duzute lasai behar duzute ikusi, eta ikusiko duzute zegoza polita izan den. Ederki, ba, mil eskerren zugarra murdien, daiako orkestraren zuzendaria, baita bidaia musika ikuskizun honen zuzendaria ere izan dugu gaur gurekin, eta, bueno, ba, belarri irekiekin, e, eh, gombidatzen zaitu zegu denei, ba, irailaren hogeita iruan, ikuskizun hau ikusteran, berako Tokiona kiroldegian. Ba, mil esker, rene, gurekin izateagatik. Mil esker, Paula, babili.

desordena tu taco sueño camisa itxura ona eman dute, ba, sobaldiegako hiru taldeen kontra hori garrantzitsua da, ze horiek izan behar dituzte zeinera arerio. Eta furundaren agaipatu bai. dena, azkenean, e, bideoan ikusiko dugu zer dugu nobetzeko, aurre denbora moraldiko kontua. Bai. Maite buzun kirola, gurea? Eta xetasun guziekin. Jean-Pierre Garokarene eta Paola Oskoz gazetariekin. Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko iruetan. Antxete irratian eta kiroletik puntu eusatariak datorren egunetan, ez dakit bai. noiz, guruzak ginen alde, mm -hmm. bertara datuko direla, eta aipatuko dute beraiek, ba, elburu nagusiak, eta, mhm, bai. eta bidasoaren kontua. Eta gero, hautezkunde aurretik asko mintzatu ginen pabilloi berriari buruz, ez dakit datorren hilibete, hilibete hauetan, ba, jakinaraziko gaituzten, zeo zer, hori ere, ba, ez da antzi behar, bidasoaren etorkizuna, Hortik pastu antxeta irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki. Ba, zehazki kirolari tarte eginen diogu orain, nirugarren plazaz plaza txapelketako finalerdietako protagonistak erabakai dira, Bernedon. Irailaren amazazpian, getarian eta irailaren hogeita iruan etxaurin jokatuko dituzte. Ados pilotalkarteak irugarren aldiz antolatutako plazaz-plaza txapelketako lehen faseko azken jardunaldia jokatu zuten, pasaden larun batean bernedon lendik zenbait gauza finkatuak baldima ere, azken jardunaldi horretan erabaki ziren azkenak. Ibarrolak eta mendiburu kogeita bi eta mabortzira bazizieten, naroa etxe etxekolonea zubietarrari eta horpe gozori. Gauza konela horrela gelditu dira finalerdietako gurutzaketak. Irelaren amazazpian, igande honetan, getarian jokatuko den lehen finalerdian, jera agirre iturria galeitzarra eta ruiz dela ramendi, barrokaleta agirreren kontrarituko dira. Irailaren hogeita iruan berriz, etxaurin jokatuko den bigarren finalerdian, Goiuri Zabaleta Rodríguez Litzarra eta Mujika, Ibarrola eta Orbegozoren kontrarituko dira. Finala, irailaren hogeita marrean jokatuko dute azkoitian. Eta bertze itzordu bat ere izanen da, igande honetan, irailaren amazazpian, bortzirietan, izan ere beti gazte elkarteak antolatutako lesakako betete ibilaldia. Eh, ospatuko da, aurten, izen emateak solik online egin alizanen dira, eta bihar bukatuko da hori egiteko epea irailaren amazazpian izanen da proba, eta parte hartzailek bibilbide izanen dituzte aukeran, ibilbide motzak hogeita iru koma kilometroko luzera, eta zazpireundairuro hogeita metroko desnibela ditu, eta luzeak aldiz hogeita zazpiko mapat kilometroko luzera eta mila da malau metroko desnibela. Proba, goizeko bederatzietan hasiko da plaza zarrean. Errandu bezala izen ematea online bakarrik egiten alko da, kirolprobak.com webunearen bide. Zirailaren amabortza, hortzira lau izanen da izen emateko azken eguna. Eta prezioari dagokionez, Beti gazteko bazkide eta federatutako txirrindulariek amabi euro ordaindu beharko dituzte, bazkidek eta federatu gabeek amabortz euro, bazkidez direnek eta federatutakoek amazazpi euro eta bazkidez direnek eta federatuta zaudenek aldiz zogei euro. Dortxalak egun berean hartu beharko dira plazazarrean goizeko sortzietatik aintzinera. Adingabe guztiek urasoaren eta tutorearen baimena aurkeztu beharko dute proban parte hartzeko eta horrez gain, 16 urtetik betikoek karduradun batekin egin beharko dute ibilbidea. Proba ez lehiakorra denez, bizikleta elektrikoekin parte hartzeko aukera izanen da. Eta asteburuari begira bertze itzordu bat. E, Oraingo honetan Malerrekan doneste ben bigarrenez xake txapelketa ginen baitute larun bat honetan. Larun batean hilaren 16an bigarrenez xake txapelketa gine dute Donezebeko kasino elkartean. Gazte burrun bat taldeari dantolatzen Inigostizen eta gure xakea klubaren laguntzarekin. Goizeko 10 hasiko da txapelketa eta uherdirako bukatzea aurre ikusi dute. Txapelketan parte hartzeko izena eman beharko da 662 44 88 78 78 zenbakira mezu bat bidalita hortzeguna baino lehen. Hau da, ba, gaur izanen da horretarako azken eguna eta dagoeneko ba, azken orduak ere badituzue hor bertan izan amateko. Egunan bertan bortze ordaindu barko dira parte hartzeko eta errandutenez, amar minutuko partidak izanen dira sistema zui, suitzarra erabiliko baitute. atzo aipatu genuen bezala futbolean e, bueno, ba, bastan taldeak ere jardunaldea izan zuen demoraldiko bigarren jardunaldea jokatu zuen orain honetan etxetik kanpo hau izen zehazki eta bertan ba, bi eta huts galdu zuen e, gaur bueno, ba, iban romo dugu telefonoaren bertzealdean eta zuzenean ba, berari galdetuko diogun nola joan zen partidu ura kaixo iban zermoduz Kaixo, kaixo. Bueno, que eh, ja bueltak eman diogu partidora, analizatu dugu, eta bueno, orain ja aurrengoa ba, prestatzen, bar dugu. Mhm. Aipatu dugun, ba, bi eta hutsi galdu zenutela oraingoan ez, demoraldiko bigarren jardunaldi honetan, ahoizen kontra. Bai, partidoa, ba, azirinen ginen pizka bat, e, zinudia, e, beraiek e, eh, jora izan ziren, eta, bueno, lehenengo amabos minututak e, kostatu zitzakun, baina poliki-poliki joan ginen e, eh, partidoa zartzen, eta hori agri ginen, baina, ba, partean, azkeiko minutetan lehenengo zartzeko joka, jokalari batean, e, zatu zuten gola, eta ginen hori baina, bueno, e, Deskantzu dut duzen, zaitu ginen itxeriten, konpontzen, baina, bueno, askar berri zatu ziren bigarren gola, eta ja zaitu ginen e, bukatu arte, eh, mundu batera eta bestera, baina, bueno, pues, ita egun ongi gauzak atela, eta azkenean, ba, bueno, aldugun egun ongi dut, eta ja, ba, eh, urrengo partidura behar bai, behar dugu. Mhm. Agian, e, ba, presak, ah, bueno, ba, txeden aldiaren aintzinetik eta gero e, segidan, ez, eh, sartutako bigarren gol horrek ere, ba, pixkat mina egintzi zuen edo, ez, nola baita errateko, ba, zaila izan zen horren ondotik buelta ematea? Bai, ba, ateratzen zara banki juti, e, lehenengo zati berren era e, gogoz, eta bapatean, ba, zartzen ba, dizute gola, eta azkenean, ba, hori, ba, tuta, ikusten dizu, eta azkenean, ba, asko da, eta zaitu mm -hmm. sartzen, bat azkenean, baina, bueno, ez genuen partidu nahi. Mhm. Bueno, ba, buruaren ere aipatu duzu ez, ba, batzutan e, horrek e, mingeiago egiten dula edo zailtzen dula ez e, lana, eta pensatzen dut ba, horreiri aurre egiteko, e, pensatu behar duzuela denboraldi guztia, gelditzen dela oraindik aintzinetik eta asko dagola oraindik ere egiteko ez? Bai, bai, e, eh, demorale oso soluzioa da aurten, ah, agoten da, demoraldi osoa, ez de bizatzen bezala, eta, bueno, ekipo gazta daukagu, hobetu dezakegu asko, eta hori saiatuko dugu lanekin eh, hobetzen. Mhm. Gaur, bueno, ba, aste hasiera dugula dagoneko pensatzen dut, ba, aztertu zuela partidua eta lanean jarriko zaretela ez, e, bueno, ba, ikusi dituzuen akatxoriek edo zuzentzen edo, bueno, ba, lan egiten urrengo jardunaldirako. Bai, itxai gingo dugu aktatza, genola eh, zuzendu, eh, berriz ez eukitzeko, eta ja aurrengo partidua proestatzen ari gara, zer ba, garrantzitsuak dira denak, eta horrein ba, etxean baita, ba, indartsuak eh, itzen bargara, eta horrela lortu iru eta segi poliki, poliki. Uh -huh. Eldu den asteburuan etxean jokatuko duzue. Bai, garezen kontra, eta partido, eta ere zai, ez den urtean egon zen jaia egotxeko irugarren mailara baina, bueno, e, partidua berriak dira, urte bakutsa gu ekipoa bastia dugu, e, nahi dugu dago askorekin, eta hori zaitu bagara hobetzen, eta partidua kateratzen etxean. Gainera, bueno, ba, zuk ere erranduzu, e, etxean jokatutako partiduak ere garrantzitsuak direla, eta bertan puntuak ateratzea, ba, moralaren ere ona izaten da, eta noski beti ere zaleen aintzinean, ba, ba horrere indarra sentituko duzue, eta hor lan hona egin nahiko duzue. Ba, helen gutean, etxean oso indartzen egon ginen, eta aurten ezkari dugu berdin egitea, eta horrela batez ere jendearen zako egiten dugu futbola, gaztea, herriko jendearekin eta hori ba, guztokoa izaten da. Hori da. Ba, ederkin, ba, mil esker iban e, eh, hau dena kontatzeagatik eta noski, ba, animo eta sorteon heldu den asteburuan berriz ere izanen gara, bueno, asteburuaren ondotik berriz ere izanen gara zurekin eta bueno, ba, hori da, animo eta eta sorteon, eskerrik asko. Mil esker zuei eta ea, iru punto Ba, bastanen balorazioa adituta, e, aipatu behar dugu, donestebe kaldiz, Nafarroko legako preferente mailan bat eta huts irabazizuela, sotoi barbasoren kontra etxean jokatutako, ba, lehen, demoraliko, lehen jardunaldi horretan. Joel Gil, bigarren entrenatzaia kontatu dizkigu, partiduaren nondik norakoak. Sotoi barbasoren aurka jokatu genuen demoraliko bigarren jardunaldia, kasu honetan lehenengo partidua zen jokatzen genuna itxin, partidu ofizialin eta berri honakin bugatu zen. Bat eta zero erauzi genuen eta taldia agizkonten konten itxeko lehenengo partidun iru puntuk lortziagatik. Partidu esan zintik, beroketara atera ginenetik, ikusten zen partido gogorra eta exigente izan entzela gehien bat aizun eguldingatik. Eh, gatik. berua aizun eta jokatzeko zaila zegola ikusten genuen bi aldeetatik jokalarik sufritziko zutela ikusten zen eta bueno, horrekin jokatu barra genula garbea genuen al ere, al ere, partido polita izan zen lehenengo momentotik e, bi talde zehatu ziren ritmo sartzen naizta aizun berua eta lehenengo partia nahiko berdintxo joan zen erra beroz egon zaila zegon, jokatzeko eta aukera aldetik bi taldi gutxi izan zituzten. Gure Garbina Mikelen izan zen, postra bota genuen tiro bat, eta gero Xabin zentro batekin Julen gutxingatik ezen aietu. Bertzalde Soto Ibarbaso itxetik kanpo ez zituen intentzio komplikatzeko, eta hoien diagonalakin gure bizkarrak bilatzen zuten, alere deskansora 0-0 joan ginen, Ez ginen bat komodo egon, orduan aldaketak egonen txirila garriga eta eskema zaldatzia zen eitorretanik pensatu genuna bigarren zatiko. Lehenengo zatin bat ere guztura egonta gero, sensazio ez anionakin egonta gero, eskema zaldatzia pensatu genuen, eta bigarren zatin bi aldaketen genitun hasi bezien pronto. Lau bat lau batetik, lau bi iru batera latu ginen. Partidua berdina hasi zen, bero deixente ikentzun, eta zortzi garren minutun zestauen sake banda luze batekin jabaguruz bat eta hutsekoa jarri zuen. Bat eta hutxe jarri gero taldia agiz motibatu atzegon, gehion eizun, garbi bat genuen bai jokalatik eta bai entrenatzaik gehion ez ginela atzen sartu bar, kontrakua, bigarren golan bila joanen ginela, bakarra Neko sorte txarra izan genula eta larunberi lehenengo zatin lehenengo txartel hori aterita gero bigarren zatiko berroit mamos minutun bigarren txartel hori ateri zioten eta bat gutxiokin jokatu genuen. Ba genekigu bigarren zati osua ama jokatuko genula, bat gutxiokin eta aldaketak egon barra zirela eta zari pensatu barra zela garri zehon. Naiz eta amar jokalarekin gelditu eta bigarren zati osua bat gutxiokin egon, talik berdin konpetitu zuen. Aldaketa batzuk ingenitun, eta partio bukaeran bigarna sartzeko aukere izan genuen. Taldik edarki jakintzun gestionatzen bigarren zatia, eta azkenko iru puntu garrantzitsuk irauzik genitun, eta bat eta zero bukatu zen partidua. Larun bat honetan, lautertan atarrabian jokatuko dugu, beti honak enaurka, demoraliko irugarren jardunaldia, Ta, taldia kriston konfiantzakin dago, egunerokun ikusten da hobetzeko gogu badirela, ordu nori proiztuko dugu eta iru puntu mila joanen gara. Azkenik, lesakako beti gaztek ikizonezkoen horrezko regional maiako denboraldia zizuen pasaden igandean ere, etxean eman zion asiera urtengo denboraldiari zarautzen kontra, eta hauek ere porrota jaso zuten utxetan biko markagailuarekin. Javier Eskauez entrenatzaileak egin digu lehen jardunaldi honen balorazioa dituko dugu. Partidoa agia rantxarra etzen izan. Partid ikusi gabe bai, e, pues emaitza utxeta bikusten zula eta pensatzen altzula pues ara utzek erresi dauzi dula Partidua minon minio partidua nahiko parekatu izan zen. Lehen bizko zati jaguri izan duzen, gotxitik betxi, okasi gurik garbiak zantziren, kasene pare bat zantzitun bi eta gutxi jartzeko lasei derrin, etzun suerterik izan eta etzun sartu, minen, bueno, lehenbizko zati hori bai, utxe eta bi batekin, oza, bi eta utxe batekin markatu joateko atxeden aldira lasai herrin jota alginela. Ja, bueno, pues, etzen sartu eta empatik inoan ginen atxeden aldira gero bai bigarren zatian berai pixkoto bekisi ogondu ziren e, minion golak lehen bizko gola izan duzen sake batetik hor harrautu zigutela pixko despiste bat eta lehen bizko gola sartu ziguten eta bai gola eta geroia beraiek deus ere egin gabe minion guia nerbioztu ginen prezizio falta pasetan eta bai jatzela gure partido gure partido ezan zarautzena ez dara, minon, ja, bueno, zuen emaitza, emaitza beraien alde bazuten, eta ta partido beraien alde joan zen. Eta bigarren gola, pixko lehen bizkoa ez da, la suerte markaje puntorik, arean lau borre botetan ziren, eta, bueno, pues, azkenin sartu zuten bigarrena. Eta hori, egin pena bat, pena bat, jartzen mainen hasieratik irauzten, bertze parte bat izango zelako, minu, bueno, hau hasi bertzerik ez duin, eta Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsApp egin dezakezu. 00 iru iru zazpi, berrogeita masei, hogeita bi, larogeita mabost eta hogeita malau. Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa zure hitza garrantzitsua delako. Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Ba, hausi izan da guztia gaurko, zortxe uzen izugu, azken ba, itzordu hori gurekin edo, bueno, azken datu hori, gure WhatsApp zenbaki aurtsu bertan duzuen, ba, zerbait behar baldima gurekin harremanetan jartzeko. Eta, ba, hori da, hemen izan dituzuen gaur, estitxu pinatxo, berako eh, Ricardo Barojako ikasketa burua, baita rene zuharra ere, bidai ikuskizuneko zuzendaria. Eta zenbait itzordu ere, baditu zuen, dagoneko asteurari begira, kirolaren inguruan. Beraz, hori guztia erranda, E ongi izan eta ba bihar arte